Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Dobar dan uvaženi slušalci, dobrodošli u novu epizodu emisije Poezija sa stilom. Današnja je posvećena Milu Kralju. Milo Kralj rođen je u Baru gdje je 1950. završio srednju školu. Kao novinar je radio u omladinskom pokretu, i pobjedi. Bio je urednik prakse, a potom i glavni odgovorni urednik pobjede od 1970. do 1974. Radio je kao komentator u borbi od 1974. do 1980. a u periodu od 1980. do 1988. bio je savjetnik u Skupštini Crne Gore. Glavni odgovorni urednik književnog časopisa Stvaranje bio je do penzionisanja od 1989. do 1991. Dobitnik je 2013. julske nagrade za književnost, nagrade oslobođenja Podgorice, nagrade oslobođenja Bara, nagrade Udruženja književnika Crne Gore i nagrade Risto Ratković. Autor je brojnih knjiga poezije Maslinjak u Koroti, Kraj mora nas čeka zaboravljeni Hrist, ram za sliku i druge. Bavio se i književnom kritikom i publicistikom. Priredio je za štampu izbor iz dijela Marka Miljanova, Mirka Banjevića i Nikole Lopičića. Bio je član udruženja književnika Crne Gore. Umro je 2007. u Podgorici u 75. godini. Djela, Maslinjak u Koroti, Crne vode, Zvijezde velikog plača, Smrt umire prva, Rame na vjetru, ispod svojih kiša, kamena galija, korijen, pasja straža, izabrane pjesme, večera sa dželatom, kraj mora nas čeka zaboravljeni hrist, ram za staru sliku, znaci na kamenu, otpusni list. Iz kritika Milo Kralj pripada crnogorskoj poslijeratnoj pjesničkoj generaciji koja je počela da stvara poeziju na tradiciji realizma i njegoševskog stiha, ali izdižući svoj izraz na nivo simbolističkog pojmanja svijeta. Poezija Mila Kralja je impresionistički kazano jednostavna ali duboka i ukorijenjena u crnogorsku tradiciju, kako kulturnu, tako i društvenu, ukorijenjena u njenu prirodu i geografiju i njene običaje. Međutim, ta poezija nije folklornog tipa, već je moderna i usklađena s vremenom u kom je nastala. Dragomir Brajković kaže povodom pjesničke figure Mila Kralja. Rođenjem i osjećanjem svijeta, primorac, kralj je osobeni pjesnik juga. Rekviziti kojima slika južnjačko podneblje, ali i mentalitete su probrani i u funkciji su sažimanja čak i tamo gdje postoji naracija. Kralj svoj vidokrug proširuje, a Korijen pušta duboku tradiciju pjevajući netradicionalan tradicionalan, već na posve modern način. Sa tradicijom i bliskim u pjesnicima ovaj pjesnik vodi plodotvoran dijalog. Pored toga, Kraljevo podneblje i južnjački milje nijesu okupani jarkom svjetlošću, već simboli za koje on opredjeljuje sugerišu postojanost i otpornost uprko svemu. U Kraljevom su duhovnom vidokrugu maslina i čempresi, kamen i more, ali i oronule kuće i posustali starci smrću već obilježeni. Tu je hrast kome već radi crv, znaci upisani u kamenu i ožiljci skamenjeni u duši. U pjesnikovom su vidokrugu drevne poruke i niz dokumentarnih detalja koji pjesmu čine ubjedljivom, prostor prisnim i prepoznatljivim. Oslenjući se na modele, gnoma i poslanica, kralj izgrađuje nov tip govora. Moglo bi se reći da njegova pjesma počiva na oprečnostima, ali da teži harmoniji i usaglašavanju. Radomir Ivanović dijeli poeziju Mila Kralja na dvije grupe u odnosu na naslove koji predstavljaju indikatore onoga što su kraljeve glavne pjesničke preokupacije. U prvoj grupi su zbirke koje predstavljaju osobenost pjesničke slike, a koje su veze s motivima prirode i predstavljaju mediteranske motive kraljevog opusa. Drugoj grupi pripadaju pjesme koje su u vezi sa potrebom pisca za angažovanim dijalogom sa svijetom. U tim pjesmama, prema mišljenju Veljka Radovića, može pronaći izvršavanje unutrašnjega naloga da duša koja sebe kori i oku znemiran od straha traži nepatetičnu ljepotu i tamo gdje se ne bi moglo očekivati. Za Mila Kralja najviše se u kritici isticalo da je njegova poezija zavičajna i da je kralj zavičajni pjesnik. Jedan značajan krug poezije Mila Kralja mogao bi se imenovati kao pjesme o iščezavanju prošlosti, pa donekle i iščezavanju sadašnjosti, bilo da se radi o konkretnom svijetu pjesnikovog zavičaja, bilo o nastajućim slikama određenih duhovnih stanja koje tonju u zaborav. Ovom krugu blizak je i onaj koji bismo mogli nazvati pjesmama o starim stvarima ili kako to sam pjesnik kaže, plač starih stvari. Takve su pjesme o starim ljudima, starom ocu, staroj puški, balada o staroj postelji i slične. Te pjesme nijesu samo napor da bi se nešto otrglo zaborava, već bi se prije moglo reći da je to jedan lirski šapat minulog, govor iskustva oslobođen didaktičnosti, ali jako zanimljiv i pamtljiv, zaključuje Radojica Bošković. Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Otac. Otac je imao ruke od koplja, od ramena suva, od lakta orošena. Otac je znao samo za snoplja, bez srpa i kose pokošena. Otac je gledao pomalo razroko od zvjeranja na četiri strane, a imao je samo jedno oko i ono istočeno niz nišane. Nikad se nije, da znamo, molio Bogu. Samo bi katkad na grob djedov kleko i tada bi, zabadajući nož uz nogu, poneku tvrdu, zubatu riječ rekao. Zatim bi nestajao putanjom vuka ili zeca ili jegao pred zoru, krvav a manje tužan, dok bi se u prozoru krvavile dvije glave, dva mjeseca, jedan ružan i drugi ružan. Otac nije umro s prstom na obaraču, jednom kada mu se bol do samog grla nastamenio, raširio je ruke Bogu na obračun i tako se vječan skamenio. I ostao je takav, hrast bez lišća, oko nogu mu se čvor zavezao guja, po njemu znamo kad će kiša, po njemu kad će oluja. Iz poeme Zvijezde velikog plača. Drugo kazivanje Ko sam ja da zvijezde tvoje zadržim u rukama? O noći, pepeo tvoj nek sipi, nek sipi ne obije. Tako sam kriknuo, znaj, bio sam u mukama. Davim se, Crnogorci, davim se krvopije, a ko sam ja da spas svoj potražim u rukama? Ako sam pustio pticu ikada u prostor bijeli, jesam li na rubu neba spazio oblačine? O, sve što nije bilo i neće biti, jeli li kob krila ptice moje ili neba bez vedrine? Što sam pustio pticu? O, zašto? U prostor bijeli. Ko sam ja da držim na lancu uspomene? Noćas, kad pjeno more baci se limunom žutim, neka će lađe na dalek put da krene. Neko će sudbinu svoju čekanjem obasuti. A sam ja da držim na lancu uspomene? Htjedoh li ja muziku svu nebesnu i ples zvijezda malih na hladni ispustiti kamen? Zaželjeh li se možda poigrat Boga i bijesnu bratiju moju obnoć posvetiti u znamen? htjedoh li ja na kamen spustiti svjetlost nebesnu. Sudbinu svoju sad valja ponijet kao breme, pa s njom bježati glavom po svijetu. Po zvijezdama što nas spajaju na teme. Da li smo svi naredni ljetu? Sudbinu svoju sad valja ponijet kao breme. Al ko sam ja da je zadržim u rukama kad gore na crnoj vatri, kad gore sad obje? Ako sam kriknuo noćas, bio sam u mukama. Odlazim, crnogorci. Odlazim, krvopije. Jer ko sam ja da sad je zadržim u rukama. Divlja smokva. Nad mrtvom pitominom krga se, divljakuša. Svaka je krga pojedna smrt. Trza jedan. Na lišću njenom prosuta krv se gruša, dok je gledam morem iskopana, kost što prema nebu puče, ruka kojoj se k visinama ne da i samo nebo grbavog k sebi vuče, dok je gledam. Rast uzaludan, gdje ljudskog ne bi rasta, pogrbila se, klekla, ali se vjetru ne da. Da li da joj se rugam ili da joj rugobu praštam, dok je gledam. Hladom ne počinu, a plodom ne zanese, zmiji otrova u njoj ne bi, ni pčeli meda, u bezrazložnosti svojoj te klišćem kržljavim trese, dok je gleda. Ne predade se smrti, životu ne primače. Sve što leti i sija mimo iđe je sreda, iščupana iz mrtvog, ni sebe samu se stače, dok je gleda. Žičani most na Morači Nesporazum je vječni obale dvije. Drhtaj njinih, nejasnih žudnji u blagom, sumnjivom luku. O samo da neka od njih, prenoseć tijela krhka, ne shvati obmanu jednom i vrati umornu ruku. I sam nestvaran vraća stvarnosti ljude, tek što ga u šalu vjetra i snova nenadnih minu. Zbacuju šal i staroj golotinji se nude taj jadni most što glupo sudbina naša ga preli, pa osta da nas vitak iz dana u dan prenosi na onu uvijek drugu, a istu obalu. Je li to zbilja samo zato da propet ivicom smrti i tužan što prekorđe rđe svi su koraci bosi nad nepremostivošću obala naših drhti. Starac u parku Uhvati sebe, šapuće čujno, kora pretraži misao, najčešća slika, ona. Toliko mnogo i kora i njinih bora, tako malo među njima sunčevih spona. Toliko kora, od sušne usne do leda, od stare rane do kriške skorila hljeba. Toliko kora, od učutkanija jada, do skrame sunca i tvrdog oklopa neba. Toliko kora, što skoračaše tijelo i sputaše ga u vječno čutanje čvora, a tako mu se i leta i tijelo. Sad zna, drvo je kojeg se proljeće kloni i čuje dobro i sobstvena mu kora. Kora svih kora na suncu još samo zvoni. Inat U inat tebi, maslina, na mjesečini se svlači i pokazuje bijela nedirnuta bedra. U inat meni, crno drvo u razbrekla sunčana jutra, zija prazninom oblika svojih bivših. Uinat meni, u maslinjak nećeš. Uinat tebi, crno drvo Uvaženi slušalci, čuli ste još jednu epizodu emisije Poezija sa stilom koju Antena M realizuje u saradnji sa Ministarstvom kulture. Sljedećeg petka neki novi crnogorski autor i neki novi stihovi. Do tada pozdrav od Ethema Mandića, Biljane Bakić i Mirjane Dragaš. Sponzor emisije Zavod za učbenike i nastavna sredstva Podgorica, kao jedini izdavač učbenika za preškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno obrazovanje i vaspitanje, srednje opšte i srednje stručno obrazovanje i obrazovanje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama u Crnoj Gori, Zavod se trudi da kvalitetom opravda poziciju moderne izdavačke kuće jedne od najvažnijih u Crnoj Gori. Izdavačkom plodnošću zavod je pokazao profesionalnu svijest o tome da učbenici predstavljaju kulturnu osnovu jedne države, kao i to da oni postavljaju standarde intelektualnog rada. Sjedište zavoda je u Podgorici na adresi Novaka Miloševa 36. Kontakt telefon 020 230 413. Za sve dodatne informacije posjetite našu internet adresu www.zuns.me. Poezija sa stilom crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo.